Мисай эхлэхэд Мендельсэн хүний тоогоос хоёр дахин болсон учраас дахиад Менделэх үстэй байна. За өнөөдөр хамгийн сүүлийн ирээд цагийн үйлдвэрлэлийн нямгаригийн Мисагисэн тий. Одоо энэ 7 оногийн 3 дэх өдөр би нараа Мендельсэн байрын өдрийн шүний мис хамтран өрөх гэж байгаа. Тэгээ өнөөдөр нэгдүгээр үйлчлэг дээр тэнгэрэ бурхан Давидд нэг ишивжлэгч явуулсан байна. Түүний нэр хэн байсан бол Натан гэсэн те. Натан. Нэгдүгээр уншлаг дээр те. Тэгээд айлтлаар нэг ээлж тэнгэрээс явуулсан түүний нэр нь Габриэл байсан. Тэгээд хэрвээ сүүлийн үед Тэнгэр бүрхэн ингэж хүмүүс рүү өөрийнхөө үгийг ямар нэг ээлж явуулаад тэгээ тамжуулдаг. Сүүлийн үед Тэнгэрэ бурхан бид нар руу ямар нэг үг тамжуулаад явуулна гэвэл хиний явуулах уу? А? Хиний явуулах уу? Хинээр явуулах уу? А? Мессежээр явуулна. Мессеж Unitel Unitel мессежээр явуулах магадгүй заяа. А? 아, 이스카이로 야올슨데 모비고로 야올슨데 순도 미사인이 바이링우들이 미사베가 비나르 요가리 야올뜨게 예? 메시지를 야올뜨 시대 때자 <laughs> 아, 사이 노거티르 이스카이긴 야마르니 미니 오타슨 든게 하야 레클람 이르트테 아로이스 아로이스 아롱타와 아롱타와 되게 도가라슨 게 일스뇽베가 스카이 두데르 아로이스 허르 허른 얘긴데 ухаалаа утаас 80% хямдралаар заран гинэ. Тэгээс гайдгүй тэр үнийгээ уншаад ерөөхдөө би гэрсэн реклам тоохгүй явдаг. Үнийгээ уншаад өө очиж үзэх үү? Нэрээ энэ санаанд дүрсэн байна. Харин мэдээч өнөөдөр хурын нэг юм биш үү те? Өнөө хүртэл те. Зөвхөн яах юм бохоо хүртэл бодож байна. Ягаад гэвэл сонирхолтой учраас тий. Сонирхолтой учраас. 숨에서 미사 호른두루 호른두루니 네임 차가서 이 미사 배가 숨도 이메 호이라스가 배가 숨에서 메시지 아울 득 두글 숏 하이호 타나는 야마르 마네하 숏 하이호 있을 오 내래 우는 흐르 이 무드르 밴 이인 우이라치가밴 어치어 겠지 인사나 두르뜨고 디게 하쭈도 배가 훈어 이메 호용 배가기네 함티 야위 겠지 함 다트뜨기 뭐야 뜨기 뭐 Үнэхээр миний сонирхол хаан байдгүй гэдгийг би нарийн ойлгох тийм боломжтой болно тий. Өнөөдөр Мария хэрвээ Габриэл ирээд түүнд хэлсэн чинь өөртөө ямар ч сонирхол байхгүй байсан бол юу гинэ яв <laughs> бараа ингэсэн магадгүй. Үнэхээр сонирхолтой Бурхан надад юу надаар юу хийх гэж байгаа юм бэ? Бурхан надад юу хүсэх юм бэ? үүн дээр сонирхолтой байсан учраас түүний явуулсан ээлж тэнгэр ээлж түүнд юмаа ярихээр ямар утгатай влээ гэж өөрийнхөө анхаарал тавьсан биз дээ. Тэгээд сүмээс ирсэн мессеж тий Father Ho ерөхдөө гин нэрээр явуулдаг мессеж мэдээж зарим нь тоохгүй байж болно. Зарим нь тий а бодсон чинь а энэ өдрөөр ерөөс заавгүй байна гэж тгээ явж болно. Зарим нь 대니후이티 도가르 솔리코티슨 고치라스티 솔리슨 고치라스 대니후이 훙 바스이 메시지 앞선 비스데 투울 투운 우니 야마르치 아식 배학구이 메시지 볼자가 보르항 비든도고 전도 팀에고 웅노딕 자림은 내래 운흑회로 어르터 야마치 히릭 배학구 염시 벌터도 입칠승 바스 야압득 수울링 우이트 비나린 게 갓도른 게 야후다 약 맨델슨 바이링 우들 그리스마스 바이링 우들이 오람스가 숨에서 보스턴 일루 부테승 벤테 징기스한이 달벤더 승층 디라스만에 숨에서 일루 운드루 야말 못트 필레 가쪼어가쪼가쪼 가쫓 가쪼르 못든 게 니한테 연일승야가쪼다 아포 캄파니 그치에사 마시 운드루 벤자요 이시 야우벨 요 베스 베스 필레 어 ям банк ямар эрэл дээр эрэлгийн дараа бас тий кас таун дээр <laughs> нахоро тий а амар өндөр ингээд тэр газуурмууд занслаад засаад ингээд тавьсныг харлаа тий өөрийнхөө гэрдч бас гэрдч бас манай сүмээс илүү гангаан бэлтгэсэн хүн бас байгаа бах уу тий яагаад гэвэл сайн бэлтгэхээр хүмүүс мөнгө сайн тавьдаг тий а тийм биш үү ингээд мөнгө тий тавьхээр Уг нь өмнө Крисмасны тухай хүмүүс сайн мэдэхгүй үед нь үнэнгийн хэлбэр илүү тарай байсан. Арай за Крисмасны тухай тайварлах боломжтой. Энийг э, мод засахарч гэсэн чинь хүмүүст бас үжүүлэх боломжтой байсан. Модон дайгуур юу байгаа бэлээ хамгийн дайр юу ирэхэд таван шүү те. Аа. Харин энэ од шүү дээ те. Од ямар утгатай ерөөсөө мэдэхгүй мөрдлөө ерөхий загвар нь тийм байгаа учраас хүмүүс ингээд мод янзлсныхаа дараа тайгуур ингээд таван хуш айгу ингээд кангаан ингээд явдаг тийм ээ энэ ямар утгатай юу энэ од бурхан энд төрлөө гэж хүмүүсийн бүх хүмүүс дагуулж явсан замцлаг чи байсан тийм ээ замцлаг чи байсан энэ газар энэ од тэр одыг хараад тэр одыг дагуу явбал тэр газар дээр энэ од хаан жогсон билээ Бэтлеhem дээр Үүнийг хараад иши үйлчлэгч э, иши үйлчлэгч нар ч бас а тэр одын тэр од тэр одтой газарт аврагч төрсөн малцдыгч бас тэрийг одыг хараад оо одоо ингээд тэр газар дээр Есүс төрс аврагч төрсөн хүмүүс тэрийг хараад мэдсэн байна. Харин ийм өчр иймэрхүү өчрүүд хамаагүй. Тэ одоо тэр 탈벤 дээр Чингис хааны 탈벤 дээр байгаа тэр модыг хараад оо ямар гоё юм бэ. А энэ од бурхаанруу биднийг дагуулж явах тийм замчлагч, тийм од мөн байна гэж үүнийг мэдээх хүн чөөхөн байгаа мөртлөө манай монгол хүмүүсийн хувьд нь жүгээрөө Крисмас тэмдэглэхэд тэмдэг тэмдэглэх үед хэрэгэлдэг цаагвар тэ байсан байдаг. Үүнээс тэгвэл сүм үүнийг үүнэ тэд нараас илүү 운드 d u n 일로 갤가뜩 야마른 니기움 대웻 후무스 징큰 비나르 징큰네서 비나르 텐드 글자가쇼 앙하랄 나고로 다타다타코 스테빌쇼 투글 내래 비나르 이로써 디흐쿠 간파노드 인 야마로 어떻게 어떤 수울링고 있다 아롱사리 한기 수울링고들을 비나르 요히드게 잘로 추든 잘로 추다 아롱사리 한기 수울링고들을 요히드게 어? 할로윈 할로윈 <laughs> 호소 호소 테너가 티라 아롱사리황기 수슬링을 들으러 티라 할로윈 게득이 댐득일 때 그렇게 자가 호유사리 아롱 아, 고롱사 호유사리 아롱 들은데 요 헤드게 어 발렌틴 자요 어리 <laughs> 요배드게 <laughs> 발렌틴 댐득일 때호유사리 아롱 들은데 인 가트타사우루스는 이메르코 뒤로 드르르 후무스 요이드게 발레틴데르 허런더 빌링 밀리고 허르 이뒤 할로윈데르 후무스 손익 야마르닉 박 음수어도 돼 인게 가토르 야합자가 크리스마스 때는 요히두에 가쪼르 못틱 잔슬라드 티르 데르 어테웨 자 이메르코 비나르 응거를러 자 저게 이메르코 닉 샤시 이티겔테 야마르 야마르 차마 베하고 이겔 주게 템덱버서도 얍잡했고요. 할로윈 때 발렌타인 때 야외가고 입지아 어느 뚜 크리스마스 맨 바, 크리스마스 바이링 우들이 어르집에자 크리스마스는 힘들었라이 바라마라 자르츠가 뒤 비즈니스 히자가 무슨 유리키도 팀에 함긴 두루 온 사나 대흠아두고 두글 빛나는 야마리 야가 대회 디나라 대 대. 비날 오고 비날은 티 크리스마스 바이링 우들은 비든드 티모 탁 비실 때자 이메호 탁 대배나 гэдэг бид нараа юугаар үжүүлэх боломжтой юм бэ хүмүүсээ? Бидээч гэрдсэн байгаа тэр юм э, бас сайн жанлж болно. Тэгээ ирсэн хүмүүстөө те энэ өдрийг ингээ парламент үргэе тэгээд тэгсний хадараа энэ ямар утгатай вэ гэж тайлбарлах боломж бас байгаа. Мендельсон байрын өдрийг бидэнд тийм учраас хүмүүст бусдын хүмүүст бусдад бусд бусдаа хүмүүст үүнийгээ тайлбарлах боломж багассан байхгүй юу? За Крисмас мэдхөө мэдэн мэдэн мэдэн. Крисмас нь хямд ерөөхдөө иймэрхүү юм а янзлаад тийм яг тэнд юм уу номин дээр юм уу next дээр Крисмас нь хямдрал одоо явж байгаа. Тийм ээ тий. Түр ямар яга байгаа вэ бидэндөө тий. Итгэлээс болохоор бид нараа тодорхой хүмүүст үжүүлэлт хуайлц чадах хүчил юу байдаг вэ гэдгийг хамтран сайн бодох хэрэгтэй байна. Тэгхийн тул Крисмас байрын өдрөөр ирэх няалах Есүс бидэнд ямар утгатай вэ гэдгийг тахиад манай хүмүүс сануулж өгнө. Тэмдэг шүү тэмдэг гэдэг. Ямар тэмдэг? Нүдээр харагдахгүй, үл харагдах Тэнгэр бүр хааны хайр инэрэлийг үжүүлэх тэмдэг. Үүнийг юу гэсэн би? Банга ирдэг шүү. Нүдээр харах, үл харагдах Тэнгэр бүр хааны ивэлийг тодорхой үжүүлэх бэлэг тэмдэг. Энд юу вэ? Оо? Үндсэн ёслол сакрамент. Тий. Есүс нь үл харагдах Тэнгэр бүр хааны ивэллийг тодорхой бидэнд үжүүлэхээр ирсэн биллийг тэмдэг. Тийм учраас үндсэн ёслол сакрамент. Тэгээ Есүс тагаад тагц байгаа бид нараа бас бид нараа бас сакрамент болгоо юустэй. Сакрамент болоод яах юустэй блэ? Үл харагдах Тэнгэр бүр хааны ивэллийг Инэрл хайрыг үжүүлэх бэлэг болох ёстой, таньдаг болох ёстой. Үүнийг Мендельсон баярын өдрөөр дахиад бид нарыг сэргээхийн тул, сануулгахын тул хичж байгаа. Мендельсон баярын өдрөөр баяр тавина уу? Шинжил учраас биш. Зүгээр бас амархгүй тийм учраас тийм баяр биш ээ заа юу ямар нэг өдөр Christmas баяраараа нэрээ үнэхээр амархыг хүсч байд. Тэгэхээр виза өргөхөөр амархан болж байгаа. За. Мэндэлсэн баярын өдрөөр бид нэрээ мартахгүйгээр явах тул хичээх хүсэж үйл. Би үнэхээр өөр Тэнгэр бурханы бэлэг болоод амьдарч байна уу? Хамаагүй шийдэг шийдэг юу юу гэж хэрхээ хайгдсан хүн шиг амьдарч байна уу? Бурхан намайг өө хүмүүс өө хүмүүс чи очоод чи яваад миний хайрыг хүмүүст үзүүлээрэй. Үүнийг гэрчлэх бэлэг болоорой. Ингээд ирсэн хүний байдлаар амьдрч байна уу эсвэл оо яах вэ чи яасан чинь яах вэ өөрөө дураараа ингээ хамаагүй амьдраараа би чамтай ямар ч хамаа байхгүй. Ингээд хайгдсан байдлаар амьдрах уу гэхээр хүний амьдралын цанаар нь өөрөө үйлнэ. Та нарын амьдралын цанаар юунаас эхлэх үү? Тий. Одоо миний өөрийнхөө байл ямар ажил мэрэгжилтэй байсан чинь ядуу байсан чинь баян байсан чинь ямар тий ажил хийсэн чинь хаана амьдэрсэн чинь бурхантай хамт байгаа гэхээр иймэрхүү өндөр төвшнгөөс эхэлнэ. Харин байхгүй гэхээр үүнийг бүүнөр хасан гэхээр бүр доошоогоос хитийн хитийн баян байсан чинь хитийн заргалтай байсан чинь тэрэн чинхэн биш болоод явах хэрэг тэгэж болно шүү. Believe. Тий. Та нараа өг тийм ээ. Бэлгээр бурханы бэлгээр амьдрах амьдрах уу эсвэл <coughs> ямар ч хамаа байхгүйгээр тэр чигээрээ хайгдсан байдлаар амьдрах уу гэдгийг дахиад манай хүмүүст сануулмаар байна тий. Үнэн цээр амьдрахаар хийцэхээр мэдээж заавал мисанд суух ёстой үүнийг ярих юм биш. Ерөөсө боломжгүй гэхээр тийм ээ. Аа өөрө байгаа газар дээр хичээр царамын гүйцээд өөрийнхөө амьдралыг сайн зарж хүч явахын тулд гүйцээд бурханд талархаар өргөх тийм сэтгэл дотор байвал тийм ээ. Тэгвэл болно л доо. Харин мисанд ирээд бас тийм ээ. Энэ чухал тий. Ирэх хэрэггүй гэж ярих юм биш. Битгий бургараа болгоорой. Тэгээд энэ Крисмас байрын өдрийг орж байна. Одоо Мандсан байрын өдрийг дүүрэн баяраар баяр баясгалангаар энэ өдрийг тэмдэглэхийн тулд энэ ла анхны ла асагаад ингээд явангу өөрөө сайн бэлтгэж бэлтгэсэн үгүй гэдгийг хамтран эргэж үзчихээ. Тэгээд би тодорхой манай хүмүүст ярьж байна. Та нар нь Тэнгэр бурханы үл харагдах Тэнгэр бурханы инэрл хайрыг үжүүлэх бэлийг тамдаг Тийм учраас тийм байдлаараа амьдрахыг шинхнээс дахин ахин өрж байна. Тэгээ үүнийгээ хүмүүст бас үжүүлэхийг манай хүмүүсээс хүсэж байна.